الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat mir i selam na Allahu poslanika, Allahu miljenika Muhammeda, alaihi salatu wa salam, njegovu časnu porodcu, njegove uzorte ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. <clears throat> Uvažna braćo, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, srijeda nakon jacije namaza, naš ustavni termin u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, Vrtovi pobožnjaka, čuvenog imama, autora imama Ennevija Rahmetullahi Alihi. Knjiga za koju smo dosta puta kazali da je to jedna velika blagoslovljena knjiga u kojoj imam Ennevi Rahmetullahi Alihi iz šest najpriznatijih hadijskih zbirki Islama pokušao da probere i odabere najpotrebnije hadise hadisi koji su potrebni čovjeku u svakodnevnom životu. <clears throat> U zadnji već nekoliko predavanja govorimo o postu. Nismo to mi ciljali, ali baš, baš znači u vrijeme kad se lagano mjesec Ramazan približava, mi smo već dva predavanja govorili o propisima posta, odnosno komentarisali smo hadise koji govori o postu. Mi ako Bog da još ove sedmice i naredne sedmice imamo e, druženje u ovom terminu. Nakon toga nastupa nam blagoslovljeni mjesec Ramazan kada ćemo praviti pauzu. Imaćemo inša Allah biznillahi e, pred iftarske emisije. Svakako vas pozivamo sve da budete redovni u pred iftarskim emisijama. Dostavite svoje komentare čisto zbog evidencije kako bi ako Bog da u 27. noći Ramazana dodijelili jedno putovanje na umru. Ako Bogda. Nakon Ramazana ćemo se ako Bog da vratiti u terminu koji ćemo odrediti, a koji će na, najvjerojatnije biti u periodu ili prije Akšama ili od Akšama do Jaci. <clears throat> U posljednjim predavanjem mi smo govorili o vrijednosti mjeseca Ramazana, o određenim ibadetima vezanim za mjesec Ramazan i govorili smo o određenim propisima koji se vezuju za mjesec Ramazan. Zadnji što smo govorili su bili hadisi e, 1244. 1245. u kojima eh, supruge Božih poslanika ali se selam su spomenule da je Allah poslanik znao osvanuti znao je osvanuti u džunup stanju eh, od intimnog kontakta sa svojim suprugama, znači nastupila bi zora, a on je bio u džunup zapostio bi svakako, donio bi namjeru da posti, a nakon toga bi se kupao, nakon toga u sabah namaz, pa smo rekli da je propis da je dozvoljeno da čovjek zaposti, a nije se okupao. Isto tako je dozvoljeno da žena koja se očistila od hajza i želi sutrašnji dan da posti, dozvoljeno da zaposti i donese namjeru da će sutrašnji dan postiti, a nakon nastupanja zori da se okupa i svakako da sabah namaz klanja prije nego što sunce iziđe. To je jedan veoma, veoma bitan propis velik broj ljudi e, nije znači e, svjesno te činjenice pa smatraju se čovjek mora mora okupati prije nastupanja zori što nije tačno dovoljno je znači da se čovjek okupa nakon zori ali je obaveza donijeti namjeru nijet da ćemo sutrašnji dan postiti kada je u pitanju farz post, dok ako je u pitanju e, na fila post, dobrovoljni post, rekli smo više puta da čovjek može namjeru za post donijeti čak i nakon sabaha pod uvjetom da nije uradio ništa što kvari post, znači u periodu od pojave zori do izlaska sunca. <clears throat> Nakon toga, <clears throat> za oni koji imaju knjigu ovog formata, E, na stranici 563. i 225. podpoglavlje vrijednost i korist posta u mjesecu Muharremu, Ša'banu i svetim mjesecima. Nakon što imam Ennevi Rahmetullah Alehi, spomenuo dosta hadisa koji govori o samom mjesecu Ramazanu, o njegovoj vrijednosti, o vrijednosti posta, te određene hadise koji govori o propisima koji se vezuju za post mjeseca Ramazana, počinje e, u samom poglavlju govora o postu počinje govoriti o postu koji nije više vezan za mjesec Ramazan. Ovo sve što smo do sad govorili ili većina e, propisa koji smo govorili odnosili se na propise vezane za Ramazan. Imam Nevi lagano, znači kroz nova poglavlja na vodi u kojima će nam govoriti o drugim vrstama posta koji nisu vezane za post mjeseca Ramazana. Pa kaže vrijednost i koristi posta u mjesecu Muharremu i Ša'banu. Šaban je mjesec koji, e, mjesec koji prethodi e, Ramazanu. Znači imamo Šaban, pa Ramazan, pa šaual U svim ovim mjesecima svakako, za svaki od ovih mjeseci se vezuju određena posebna pitanja vezana za post. Pa kaže imam nevevi vrijednosti korist posta u mjesecu Muharramu i Šabanu. Muharram je prvi mjesec, prvi mjesec u hijđetskoj godini, prvi mjesec nakon e, Zulhidžeta, e, Zulqadde wa Zulhidže, nakon toga dolazi Muharram. Prvi mjesec u hidžetskoj godini zove se Muharram. 1246. <clears throat> hadis od Ebu Huriri radi Allah prenosi da je Allah poslanik alaihi salatu wasalam kazao kamerman, E, Ebu Hurire radi Allah to prenosi da je poslanik ali se letu selam rekao najbolji post nakon posta mjeseca Ramazana jeste post u Allahu mjesecu Muharremu. A najbolji namaz nakon propisani farz namaza jeste noćni namaz. Znači, ovaj hadis na bilježi ima muslim, što znači da je hadis e, definitivno vjerodostojan. Kaže Allah poslanik, najbolji post nakon posta mjeseca Ramazana. Post mjeseca Ramazana mi smo nekoliko puta kazali da je to jedan od pet temelja Islama. Pa kaže Allah poslanik ali se letu selam kao da želi da nas podstakne na post u mjesecu Ša'banu, pa kaže Allah poslanik ali se letu najbolji post nakon mjeseca eh, Ramazana jeste post u Allahu mjesecu Muharremu. Najbolji post kojeg čovjek može postiti nakon Ramazana jeste post u mjesecu Muharremu. Rekli smo da je Muharrem prvi mjesec u hijđetskoj godini. A najbolji namaz nakon propisanih namaza jeste noćni namaz. Imamo znači propisane namaze. Šta je to nakon propisanih namaza najbolje? Najbolji namaz jeste e, noćni namaz kojeg čovjek klanja u periodu od jacije pa do nastupanja zori, odnosno pojave zori nastupanja sabahskog vremena. Pa nam ovaj hadis jasno potvrđuje e, vrijednost i bitnost posta u mjesecu Muharremu. E, isto tako, e, ovaj hadis nas podstiči na post riječima najbolji post nakon mjeseca Ramazana. Svakako, ako je to toliko dobar post, da je on odma nakon mjeseca Ramazana u vrijednosti to trebalo bi da kod nas pobudi htjenje i želju da budemo od onih ljudi koji će u tom mjesecu postiti onoliko koliko, ako Bog da, mognemo. Nakon toga, 1247. Eh, hadis od Aiši radi Allahu ta'ala se prenosi da vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam ni u jednom mjesecu nije postio više dana dobrovoljnog posta od mjeseca Ša'bana. On bi postio čitav Šaban. U drugoj verziji se navodi postio bi cijeli Šaban izuzev nekoliko dana hadis bilježi Buharija i Muslim. E, mi smo o tome već nekoliko puta govorili, ali evo kada je došao i ovaj hadis ovdje po redu e, i njega ćemo prokomentarisati. Znači mjesec koji prethodi mjesecu Ramazanu zove se Šaban. Sunet Allahu poslanika alaihi salatu selam je bio definitivno, to potvrđuju vjerodostojni hadisi i kod imama Buharije i kod imama Muslima, da je mnogo postio u ovom mjesecu. Znači sunnet je da je Allah poslanik ali salatu mnogo posti u mjesecu Šabanu, kažu islamski učenjaci da je to e, primjer posta u Šabanu, prije Ramazana je primjer na file koja se klanja prije obaveznih namaza, jednostavno privikavanje na određeni ibadet. Pa i čovjek koji klanja primjera radi prije podne namaza na filu, on se u jednu ruku pripremi za farz namaz da ga može otklanjati skrušeno. Pa isto tako i čovjek koji u šabanu posti nekoliko dana, to je jedan vid pripreme da čovjek posti mjesec Ramazan, jer svi mi koji ne postimo u šabanu, prvi, drugi, treći dan, četvrti malo glavobolja, malo boli stomak, nekoliko puta u zaboravu nešto pojedimo i popijemo, dok nekoliko dana ne prođe i nakon toga normalno postimo. Pa je mjesec Čaban prilike da se čovjek, hajde da kažemo, malo uposti, da se malo, hajde da kažemo, privikni na ibadet posta, nakon toga kada nastupi mjesec Ramazan, da jednostavno bude spreman za taj veličanstveni ibadet. Pa kaže Aisha radijallahu ta'ala u ovom hadisu, možda će neko pomisliti kako su ovi hadisi kontradiktorni. U jednom hadisu Aisha kaže, poslanik bi postio cijeli Šaban. A u drugom kaže postio bi skoro cijeli šaban osim nekoliko dana. Pa je ispravno da se riječi Aishine radijallahu ta'ala u kojim kaže postio bi cijeli šaban, to je jednostavno preovladavajuća riječ. Dosta puta i mi čovjeka ne vidimo ga, hajde da kažemo e, mjesec, dva, pa kaj, ma nisam te vidio godinama. Znači, ne da čovjek želi da slaže, ali jednostavno e, tako i u ovom slučaju, znači Aisha radijallahu ta'ala želela je da kaže koliko je mnogo poslanih postio, kaže postio bi cijeli šaban. U osnovi Božih poslanika, kao što je došlo u drugim vjerodostojnim hadisima, mimo Ramazana nije niti jedan post postio, niti jedan mjesec nije postio cijeli. Pa tako ćemo shvatiti ovaj hadis Aisha radijallahu ta'ala, da je Allah poslanik Šaban mnogo postio, osim nekoliko dana jer u drugim hadisima je došlo tačno e, pojašnjeno da Lavoposlanik mimo Ramazana nije postio niti jedan mjesec u potpunosti. <clears throat> Tako da, mi smo spominjali e, da imamo hadis koji smo prije toga citirali, da je Allah zabranio da se posti u Ša'banu nakon što prođe polovina Ša'bana nakon što pođe polovina Šabana, pa smo rekli da su islamski učenjaci e, ponudili nekoliko odgovora na taj hadis s novim hadisima. Imamo hadise u Buhari i Muslimu koji su apsolutno e, tačni da je poslanik skoro cijeli Šaban postio. Skoro pa cijeli Šaban. Imamo taj hadis u kojem stoji da je Allah poslanik zabranio da nakon polovine mjeseca Šabana se posti dobrovoljni namaz, pa smo rekli da imamo e, dva odgovora na taj hadis. Prvi odgovor je da taj hadis nije vjerodostojan. Velika većina mutekadimina, učenjaka hadijskih znanosti iz prvih generacija smatrali su taj hadis nije vjerodostojan. Samim tim ako on nije vjerodostojan, on ne može parirati hadisima iz Buhari i muslima kojima stoji da je poslanik postio skoro pa cijeli šaban. Ako bi prihvatili stav učenjaka koji kažu da je poslanik Ali Seletu Selam zabranio post nakon polovini mjeseca Šabana, onda ćemo napraviti spoj između tog hadisa i hadisa u kojima stoji da je poslanik postio na način da se to odnosi na osobe koje nisu ništa postile na početku Šabana do polovini. Pa se onda na njih odnosi taj hadis, dok osobe koje su postile u prvoj polovini Šabana, shodno sunnetu poslanika, ali selam da je postio većinu Šabana, imaju pravo da posti i drugi dio Šabana. Tako da, hvala uzvišom Allahu, nema nikakve kontradiktornosti u ovim hadisima. <clears throat> Nakon toga imam eh, Nevi Rahmetullah Ali spomenuo jedan hadis, eh, Allah najbolje zna, eh, koji nije vjerodostojan, hadis 1248. poduži hadis, tako da ćemo ga mi i preskočiti. <clears throat> Nakon što imam En Nevi Rahmetullahi Alihi u ovom poglavlju citirao prethodni hadis u kojem je e, da je vrijednost velika posta u mjesecu Muharremu, da je to najbolji post nakon Ramazana, nakon što nam je citirao ovaj hadis u kojem stoji da je Allah mnogo, mnogo postio u mjesecu Ša'banu koji prethodi mjesecu Ramazanu. Znači uzimamo dva velika propisa da je muslimanima propisano i lijepo pohvalno da poste mnogo mjesecu Ša'banu, i uzimamo propis da je propisano i lijepo, pohvalno se posti što više u mjesecu Muharremu, jer je to najbolji post nakon mjeseca Ramazana. Nakon što smo završili sa tim poglavljem, 226. poglavlje, vrijednost posta i drugih dobrih dijela u prvih deset dana mjeseca Zulhidžeta. Mjesec Zulhidže je mjesec e, u kojem se obavlja hađ. Mjesec Zulhidže je mjesec u kojem se obavlja hađ. 9. Zulhidžeta hađe stoji na Arefatu, 10. Zulhidžeta je Bajram. To je jedan specifičan e, mjesec, a pogotovo prvih njegovih deset dana. Pogotovo prvih njegovih deset dana. Pa ćemo vidjeti ovdje, kaže Imam Nevevi, mi smo rekli da je veoma bitno kada neko čita knjigu Rijadu Salihin, da čita naslove. Da čita naslove, jer dosta puta Imam e, Nevevi kroz naslov da odgovor na određena pitanja koja čovjek može imati u pogledu određenog poglavlja. Pa ćemo vidjeti da u ovom hadisu se uopšte ne spominje post, a imam nevi je stavio naslov vrijednost posta i drugih dobrih dijela u prvih deset dana mjeseca Zulhidžeta. Znači, Mjesec Zulhidže je mjesec u kojim se obavlja hađ, 9. Zulhidžeta hađ je stoji na Arefatu, 10. Zulhidžeta je mjesec, eh, je eh, kurbanski bajram. <clears throat> Kaže se u ovom hadisu, u 1249. hadisu od Ibnu Abbasa radi Allah ta'ala prenosi da Allah poslanik alaihi selam rekao Nema dana u kojima je dobro djelo Allahu draži od ovih, to jest u prvih deset dana mjeseca Zulhidžeta. Nema dana, znači pazite, godina je 365 dana. Nema, kaže, dana kada su dobra djela ovo moramo zapamtiti, termin dobra djela draža Allahu od dobrih djela koja se uradi u ovom periodu, to jest deset dana mjeseca Zulhidžeta. Tada su Allahu dobra djela najdraža. Pa kažu ashabi, kod njih je bilo, hajde da kažemo, opće poznato pravilo da je džihad, borba na Allahom putu najbolje djelo koje čovjek može uraditi. Pa kažu ashabi, a, sa, a sabi upitaš poslanika čak ni džihad na Allahom putu, kaže Allahu poslanik, ni džihad na Allahom putu, osim da čovjek odi u džihad noseći sa sobom svoj imetak, pa njemu izgubi i imetak i život. Hadis bilježi imam Buharija. Iz ovog hadisa jasno vidimo da, da je mjesec Zulhidžet poseban mjesec, to je mjesec u kojem se obavlja, obavlja se obredi hađa, Devetog dana je taj veličanstveni veliki dan, dan Arefata. Desetog dana je dan Kurbanskog bajrama. <clears throat> Vidimo u ovom hadisu da Allah poslanik ali se sram nije spomenuo post, a imam nevevi u poglavlju, odnosno u naslovu poglavlja kaže vrijednost posta i drugih dobrih dijela. Pa na osnovu čega imam Ennevi Rahmetullah Jalihi u ovom poglavlju stavio da je vrijedno postiti na osnovu onih riječi koji smo vam kazali da na njih obratite pažnju, to je da kaže Allah poslanik alihi salatu wasalam, nema dana u kojima je dobro dijelo Allahu draži od ovih dana, deset dana Zulhidžeta. Pa je ovo jedan širok termin koji obuhvata sva dobra djela, a svakako jedno od najboljih dobrih djela koje čovjek generalno u životu može učiniti jeste post. Znači, rekli smo u islamu, najbitnija su djela namaz, davanje zekata, nakon toga dolazi post. Allah poslanik kaže u hadisu, ko posti samo jedan dan, na Allahovom putu. Neki to prevodi u ime Allaha, neki kažu u džihadu kada bude, Allah će njegovo lice od vatre odaljiti 70 godina. Pa je post jedan od velikih, velikih ibadita u islamu. Pa kaže Allah poslanik, ponovo se vraćam ovom hadisu, govoreći o prvih deset dana Zulhidžeta. To su dani u kojima su dobra djela. Najdraža Allahu, pa svakako termin dobra djela obuhvata i post. E, postoje drugi argumenti u pogledu čije vjerodostojnosti postoji razilažen kod islamskog čenjaka, a to je da su supruge Božih poslanika ali se letu sram prenijele da je Allah poslanik postio prvih devet dana, jer deseti dan, deseti dan se ne smije postiti jer je to dan Bajrama, ali devet dana da je Allah poslanik ali se letu sram postio, a posebno deveti dan, znači ako nije na hađu kada se posti dan Arefata zasebno. U svakom slučaju, e, ovo je jedan veličanstveni hadis koji nas svake godine ponovo osježava kada nastupi mjesec e, Zulhidže, možemo na hudbama slušati, u predavanjima, u obraćanjima, znači tekstovima putem interneta kako ljudi jedni druge postiču baš ovim hadisom da povećaju intenzitet činjenja dobrih dijela jer su to dani kada su Allahu subhanahu wa ta'ala dobra dijela. Bilo koje je dobro dijelo Allahu je u tim danima najdraži, a to svakako rekli smo obuhvata i ibadet posta, pa je zbog toga imam Ennevi Rahmetullah Jalihi u ovom poglavlju citirao je ovaj hadis, iako hadis ne govori o postu, ali svojom općenitošću on obuhvata i ibadet posta. <clears throat> Pa je ovo bilo drugo u poglavlju kojim imam Ennevi govori o jednoj vrsti e, vrsti posta, to je post u 9 dana Zulhidžeta, odnosno 10 dana Zulhidžeta, 10. dan rekli smo da je dan Bajrama i da je zabranjen posti po konsenzusu islamskih učenjaka. Pa smo do sad govorili o vrijednosti posta u mjesecu Muharremu, vrijednost posta u mjesecu Ša'banu i govorili smo o postu, vrijednosti posta u 10 dana Zulhidžeta. Nakon toga, 227. poglavlje kaže imam nevi vrijednost posta na dana refata, na dan Ašure i na dan Tasu'i. Devetog dana, znači devetog dana, devetog dana <clears throat> prije dana Ašure. <clears throat> Riječ Ašara, Ašura znači deseti, dok znači Tasu'a znači deveti dan. <clears throat> Dobro. Kaže imam neju vrijednost posta dan Arefata. Rekli smo da hađije 9. Zulhidžeta stoje na Arefatu i e, jedan od najbitnijih temelja hađa jeste stajanje na Arefatu. Allah poslanik Ali se radu kaže El hađu Arafe. Hađi Arefat. Pa su na to, osnovu toga islamski kazali da je jedan od najbitnijih temelja hađa boravak na Arefatu. To je jedan specifičan dan. Taj dan ljudi se mogu podijeliti u dvije kategorije. Ljudi koji su na hađu i boravi na refatu i ljudi koji nisu na hađu i koji ne boravi na refatu. Ljudi koji su na hađu, pošto je to specifičan dan, dan u kojem je propisano od podnije do akšama da čovjek provede u dovi, provede u ibadetu, pa je bolje da čovjek taj dan ne posti kako bi, pogotovo Tamo, znači u arapskom svijetu, velike su vrućine, čovjeku treba tečnosti, treba mu vodi, treba mu hrani, pa je bolji, bolje da čovjek ne posti kako bi imao više snage i elana za što više badeta. Čak namazi se spajaju, skraćivaju na refatu kako bi čovjek imao što više vremena, znači dok nastupi podne, klanja se podne i kindija i od tada pa sve do akšama dok sunce zađi, može čovjek i i onda kreće ka muzdelifi, tamo će klanjati akšam spojeno i skraćeno. <clears throat> Pa je znači propisano ljudima koji su na refatu da taj dan provedu u ibadetu, a da bi mogli taj dan provesti u ibadetu, bolje je, bolje je za njih da ne posti. Ljudi koji nisu na hađu i koji nisu na refatu, uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala im je to u jednu ruku, da kažemo, kompenzirao pa je ljudima koji nisu na hađu i na refatu ostavio jednu veliku mogućnost da da ljudi zarade jedan veliki sevap, da poste, da poste dan samo Arefata i da tim postom zasluži velike nagrade. Pa kaže Allah poslanik ali se letu sram u 1250. hadisu od Ebu Katade radi Allah se prenosi da je Allah ali se upitan o postu na dan Arefata pa je on rekao iskupljuje grijehe počinjene u prošloj i narednoj godini. Allahu akbar. Ovo je doista jedan od Veličanstveni hadisa Islama da čovjek posteći samo jedan dan u godini ima nagradu takvu da se Allah poslanik kaže ja se nadam i očekujem da će post kod kuće koje na dan Arefata, devetog dana mjeseca Zulhidžeta, onog momenta kada hađije stoje na Arefatu, da će imati nagradu oprost grijeha prošle godine i oprost grijeha buduće godine doista nešto fascinantno. Jedan e, znači hadis koji definitivno 100% potvrđen, vjerodostojan, malehno dijelo za kojih se obećavaju velike nagrade. Svakako, e, ovaj hadis iziskuje da pojasnimo da postoji islamu dvije vrste grijeha. Imamo velike grijehe i mali grijehe. Veliki grijesi u islamu to su grijesi za koje kažu islamski učinjaci da su grijesi za koji postoji dunjalučka kazna. Ili je spomenuto hadisima da ima ahiretska kazna. Ili su hadisi čiji je počinioc proklet, znači hadisi, odnosno grijesi, za čijeg počinioca postoji dunjalučka ili ahiretska kazna. Sve što je u hadisima Božijeg poslanika spomenuto da za takav grijeh ima dunjalučka kazna ili za takav grijeh ima ahiretska kazna ili počinio tog grijeha je proklet u jeziku Božeg poslanika ali se letu sram, to je veliki grijeh. Imamo sve mimo toga grijesi, ali njihov počinioc se ne kažnjava, nije spominuta za njega kazna, niti je proklet. To su mali grijesi i takvi grijesi se brišu činjenjem dobrih dijela. Innal hasenati yudhibne sejiat doista. Dobra dijela bivaju razlogom brisanja loših djela. Misli se na mali grijehe. Nekada možemo čuti kako određeni ljudi tumačeći vjeru E, ovi hadise tumači na način ako si postio dan Arefata, oprošteno ti je sigurno sve iz prošle godine i budući, pa je to poprilično diskutabilno e, tumačenje ovih hadisa. Prva stvar, veoma je teško odgovorno tvrditi da je nečiji badet primljen, pa da ćemo biti grijesi oprošteni. Mi muslimani radimo dobra djela i nadamo se, trudimo se, čistimo svoje srce i svoje namjere, moleći Allah da nam ukabuli badet to je prva stepenica. Druga stepenica je Teško je odgovorno tvrditi da će čovjeku zbog posta dana refata biti oprošteni svi grijesi. Pa kaže velika većina islamskih učenjaka da se time misli da će mu biti oprošteni mali grijesi, a mi svi opet imamo mnogo, mnogo i malih grijeha, a veliki grijesi da bi bili oprošteni, kod Allah tela čovjek treba da se pokaje za velike grijehe, svakako pokajanjem koje u sebi ima ona tri velika, velika poznata, poznata uvjeta da bi nečije pokajanje bilo primljeno. Pa znači ovaj hadis, ispravno razumijevanje ovog hadisa od Ebu Katadi radi Allahu jeste da Allah kada je upitan o postu na dan Arefata da je rekao Allah ja očekujem i nadam se da će uzvišen Allah onome ko posti dan, eh, dan Arefata oprostiti grijehe prošle i buduće godine Znači trebamo paziti na nekoliko faktora. Prva stvar, ne smijemo odgovorno tvrditi da svi koji su postili su im oprošteni grijesi. To je izuzetno opasno. S druge strane, tačno je da se u ovakvim hadisima misli oprost malih grijeha. Kad su u pitanju veliki grijesi, potrebno se čovjek pokaje, pokajanjem, istinskim pokajanjem u kojem će se ispuniti uvjeti da bi nečije pokajanje bilo ispravno. <clears throat> Rekli smo se grijesi dijeli u dvije kategorije, veliki grijesi i mali grijesi. Mali grijesi mogu biti pobrisani i činjenjem dobrih dijela. Došlo je u vjerodostom hadisu da Allah poslanik ali se letu kazao kazao ittaqillaha kunt wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliq an-nas bi Boj se Allaha ma gdje bio i kada uradiš loše dijelo, poprati ga dobrim dijelom koji će ga pobrisati. Pa dobra djela definitivno islamu su razlog brisanja loših djela, ali kojih loših djela brisanje malih grijeha, a da bi e, veliki grijesi bili oprošteni i pobrisani, treba da se čovjek istinski pokaje za grije koje je činio, a to su veliki grijesi. <clears throat> Pa znači, e, ovo nam je jedan novi propis koji bi trebao vjernik da zna, a to je da je propisano ljudima koji nisu na hađu i koji ne stoje na refatu da poste deveti dan mjeseca Zulhidžeta, dan kada stoje muslimani na refatu. Nerijetko se dešava, da Allah oprosti, da nekada se kalendar ne poklopi sa onim što e, je u praksi, pa ćete vidjeti da primjer radi ponedjeljak je na kalendaru dana refata, a hađije stoje u utorak na, refatu, pa kada će čovjek postiti, definitivno će postiti, definitivno će postiti onda kada hađije stoji na refatu, jer je to upravo dan arefata. Rekli smo da se ljudi u pogledu tog pitanja dijeli u dvije kategorije, ljudi koji su na hađu, stoje na refatu i ljudi koji nisu na hađu. Ljudi koji su na hađu, njima je propisano da spoje podne i kindiju i da se posvijete i badetu sve do zalaska sunca. Zato im je potrebna snaga, potrebno im je izdržljivost, potrebna im je voda, potrebno im je piće, potrebna im je hrana, pa je bolje da ne posti poslije ćemo se vratiti da li mogu postiti, pa je bolje da ne posti kako bi mogli što više ibadeti. Ljudi koji nisu na hađu, uzvišen Allah i svoje milosti, podario im je, kompenzirao im je nešto da oni kod kuće mogu postiti taj dan i obeća im se velika nagrada, a to je oprost, oprost grijeha iz buduće i prošle godine, rekli smo da je ispravno razumijevanje toga da se misli na male grijehe. Ostaje zadnje pitanje, to je da li može neko postiti dan Arefata? Može. Može se postiti na dan Arefata, misli se na hađije. Da li neko od hađija može postiti na dan Arefata? Može postiti, nije to apsolutno zabranjeno. Bilo je među prvim generacijama ljudi, ashaba i tabijina koji su postili dan Arefata, ali smo mi rekli da je bolje da se ne posti. Allah poslanik kada je bio na Arefatu pred kraj dana su mu donijeli, poslali su mu e, zdjelu sa mlijekom da vide da li posti ili ne posti, pa Allah poslanik pred narodom popio mlijeko kako bi shvatili da on taj dan nije postio. Ali u svemu tom je opet, samo je to, znači sunnet nije zabranjeno postiti na dan refata ako bi čovjek bio jak, imao znači mogućnosti i da stoji na refatu i da i badeti i da posti, inšala biznila, nadamo se da će imati nagradu posta. Pa je ovo jedan e, četvrti dodatni propis kojeg smo večeras naučili. Naučili smo da je pohvalno postiti u mjesecu Muharremu, naučili smo da je pohvalno postiti u mjesecu Šabanu, e, što više, naučili smo da je pohvalno postiti u prvih devet dana mjeseca Zulhidžeta, naučili smo da je posebna nagrada obećana onima koji postije deveti dan Zulhidžeta, Znači, u svih devet dana je lijepo posti, ali deveti dan Zulhidžeta je posebna nagrada, to je dan kada stoje ljudi na refatu i rekli smo da se to prvenstveno odnosi na ljude koji nisu hađije i koji nisu na refatu, da hađije ne trebaju posti, ali ako bi neko postio, nije, inša Allah, pogriješio. Nakon toga, vraćamo se opet našim poglavljima, Nevi kaže, vrijednost posta na dan refata, na dan ašure i desetog dana. <clears throat> deseti dan mjeseca Muharrema i deveti dan mjeseca Muharrema Tasua. Kaže se u hadisu 1251. od Ibnu Abbas radi Allah prenosi da je Allah poslanik ali se letu selam postio na dan Ašuri i da je naredio da se posti toga dana. <clears throat> u sljedećem hadisu stoji eh, odebu katadi radi Allah ta'ala E, se prenosi da Allah poslanik ali se ratu upitan o postu na dan šure pa je rekao iskupljuje grijehe iz prošle godine. Hadis bilježi imam muslim. I treći hadis u ovom poglavlju 1250 i treći od Ibnu Abasa prenosi da Allah poslanik e, ali se rekao ako ostanem živ do iduće godine postiću i deveti dan mjeseca Muharrema. Znači dan prije Ašuri. Imamo nekoliko stvari u ovim hadisima i nekoliko propisa koji čovjek vjernik trebao da zna. Prva stvar, vidjeli smo da u ovom hadisu 1251. Ibn Abbasa stoji da je Allah poslanik postio i naredio da se posti. Allah ne bi znao ovaj hadis se odnosi na vrijeme dok još Ramazan nije bio propisan, pa u početku Islama je bilo naređeno i propisano se posti e, dan Ašure. Bio je naređen, nakon toga kada je, kao što je došlo u vjerodostojnim argumentima i hadisima, kada je došla i upotpunjena naredba da se posti mjesec Ramazan, e, post dana Ašure je ostao dobrovoljan. Ostao je dobrovoljan, ko hoće da posti, ko neće, ne mora posti. Pa i nama muslimanima jedina stroga obaveza postimo, postimo mjesec Ramazana. U početku Islama je dan Ašure bio propisan, nakon što je propisan mjesec Ramazan, da se posti mjesec, dan Ašure, deseti dan mjeseca Muharrema je pohvalno postiti. Pa prva stvar znači nije obaveza postiti dan Ašuri, već je to pohvalno za one koji želi. Druga stvar jeste kakva nagrada je obećana onima koji posti dan Ašure, deseti dan mjeseca Muharrema, eh, Allah poslanik alaihi salatu wasalam kaže u ovom hadisu opet o tebu katadi da Allah poslanik alaihi salatu wasalam kazao eh, iskupljuje grijehe iz prošle godine. Dan Arefata dvije stvari. Iskupljuje grijehe prošle i buduće. Dan Ašuri, deseti dan mjeseca Muharrama, njegova nagrada za one koji poste jeste da će brisati njihove male grijehe počinjene u protekloj godini. Pogledajte opet velika nagrada za post samo jednog dana u godini čovjek ima priliku da mu se oproste mali grijesi. Opet vraćamo se, ne možemo odgovorno tvrditi da svi ljudi koji su postili, da je njihov post primljen i da će im biti oprošteni grijesi, već se mi nadamo. Svoja srca vezujemo za Allaha, čistimo svoje namjere i nijete, postimo radi Allaha, nadajući se njegovoj nagradi, nadajući se njegovom rahmetu i milosti, da će nam biti oprošteni grijesi. Treća stvar jeste spomenuto u ovom 1253. hadisu od Ibnu Abbasa da je Allah poslanik rekao ako budem živ do sljedeće godine postiću i deveti dan kako bi se njegov post razlikao od eh, posta eh, židova pa je Allah poslanik se letu kazao da će postiti, da će postiti i deveti dan. E, Allah nije doživio sljedeću godinu, e, pa nam ostaje da se post u mjesecu, e, odnosno post ašuri, može da kažemo imati nekoliko stepeni. Prva stvar jeste da čovjek može da posti samo deseti dan, mjesec, deseti dan mjeseca Muharrema koji se zove dan ašuri. Iako posti, duboko se nadamo da potpada pod ovu nagradu koju je Allah poslanik ali se ja sam spomenuo, a to je da mu se grišu, brišu grijesi mali iz prethodne godine koja je, znači e, prethodne godine. Imamo verziju da čovjek posti i deveti dan, shodno onome što je poslanik nagovijestio da će učiniti u narednoj godini, a nije to učinio, pa je još potpunija verzija da čovjek posti deveti i deseti dan. Posti deveti i deseti dan i imamo određene hadise u pogledu koji postoji razilaženje, da li su vjerodostojni ili nisu, ali pošto je mjesec Muharrem, mjesec u kojem se može svakako postiti dobrovoljni post, nema smetnje da se posti i 11. dan. E, dovoljno je da ga čovjek posti sa namjerom i nije tom da je to e, post u mjesecu Muharremu. I to je inšala, bit će zato nagrađen. A s druge strane, pošto uvijek postoji mogućnost je li određen na vrijeme da je nastupio mjesec ili ne, znači iz neke predostrožnosti da bi čovjek sigurno postio dan Ašure, jer se može desiti da je Ašura sutra ili znači prije na dan, dobro je da čovjek posti deveti, deveti dan mjeseca Muharrema, deseti i jedanaesti. Svakako, ako može da posti samo jedan dan, ne može više, onda će posti samo dan Ašuri, ako može postiti dva dana, onda će posti deveti i deseti, ako ima snage i kuveta, onda da posti deveti, deseti, jedanesti, definitivno i to je svakako dobro. Bez obzira da li hadisi u kojima se spominje jedanaesti dan ili ne, da li su vjerodostojni ili ne, E, post u mjesecu Muharremu je definitivno znači propisan e, post validno dobro djelo, tako da bez obzira da li hadis koji govori o 11. danu kao na osob da li su vjerodostojni ili nisu, post tog dana definitivno je validno postiti, pogotovo ako bi postili iz neke predostrožnosti, da čovjek bude siguran da je postio dan Ašuri. Pa je ovo još jedan novi propis kojeg smo, ako Bog da večeras naučili, nakon što smo naučili vrijednost posta u Šabanu, nakon što smo naučili vrijednost posta u Muharremu, nakon što smo naučili E, propis e, posta u 10 dana Zulhidžeta, nakon što smo naučili propisi posta e, vezani za dan Arefat, nakon što smo naučili propis posta o postu na dan Ašuri, pa smo rekli da postoje tri neke mogućnosti verzije. Može se postiti samo dan Ašuri, deseti dan mjeseca Moharrema, možemo postiti deveti i deseti, to je neka najpotpunija vjerodostojna pa, da kažemo verzija, jer je poslanik nagovijestio da bi postio u sljedećoj godini 9. i 10. a može se posti i 11. dan iz dva razloga, može se, odnosno iz tri razloga. Postoje hadis u pogledu koji postoji razilaženje da li znači ima poseban hadis koji postići na post 11. dana, ako bi rekli da ti hadisi nisu vjerodostojni, možemo 11. dan postiti da li iz predostrožnosti da potrefimo sigurno dana šure ili da postimo sa namjerom opći na fili, jer je mjesec, rekli smo Muharrem, mjesec u kojem je pohvalno i lijepo postiti. Nakon toga, Imam vi, prelazi na jedno opet novo poglavlje koje govori o vrijednosti posta, jedno novo poglavlje koji inšala svake godine slušamo nakon što završi mjesec Ramazan, mi smo rekli e, hidžetski mjeseci se redaju da ide Šaban, pa ide Ramazan, pa nakon toga ide Ševal. Kaže Imam Nevi poglavlje 2, 228, pohvalno je postiti šest dana u mjesecu Ševalu. On je odmah ovdje iznio propis. U samom poglavlju je iznio, u naslovu poglavlja iznio je propis, pohvalno je postiti šest dana u mjesecu ševalu. Kaže se od Ebu Ejuba el radi Allah, tajnos da poslanik, selam, rekao, koji isposti mjesec Ramazana, a zatim u ševalu isposti još šest dana, kao da je postio čitavu godinu. Imam Nevi Rahmetullah alihi u ovom poglavlju je citirao samo jedan hadis. Imam Nevi Rahmetullah Alihi kategorički je na osnovu ovog hadisa koji je definitivno kojeg bilježi muslim i hadis je vjerodostojan e, u kojem stoji da Allah poslanik kazao ko isposti mjesec Ramazan, a to poprati sa šest dana u mjesecu Ševalu kao da je postio cijelu godinu. Na osnovu ovog hadisa islamski učenjaci su kazali velika većina, osim imama Malika, da je propisano u mjesecu Ševalu da se posti šest dana na file, sodno ovom hadisu i da inšala onaj koji to uradi insan, a prije toga je postio mjesec ševala, da mu se upisuje nagrada kao da je postio cijelu godinu. U određenim hadisima je došlo pojašnjenje šta se time misli. Mi znamo da godina ima 365 dana, pa ako postimo mjesec Ramazana, to je 30 dana, a svako dobro djelo se u islamu vredno je desetorostruko, 30 dana puta 10 je 300. Ostaje nam još oni 60 dana, pa kada postimo 6 dana u mjesecu Ševalu puta 10 desetrostruko se nagrađuje dobro djelo, 60, 6 puta 10, 60, imali smo Ramazan 30 puta 10, 300, 300 plus 60 jednako je 360. Pogledajte kako je Islam lijep, kako je Islam savršen, posti čovjek mjesec Ramazana, nakon toga posti 6 dana u mjesecu Ševalu, kao da je postio, kao da je postio tokom cijeli godini. <clears throat> Kada je u pitanju post u mjesecu Ševalu, treba znati nekoliko stvari. Prva stvar, E, dosta puta slušamo od kada se može početi post u mjesecu Ševalu, pošto imamo uviđenja da dan e, Bajrama da Bajram e, Ramazanski traje nekoliko dana, tačno je da dan Bajrama je jedan. Da dan Bajrama u kojem je zabranjen post je samo jedan dan kada je u pitanju Ramazanski Bajram, tako da već drugog dana se može početi. To da li će neko početi ili ne, to je njegova stvar, ali gledano s aspekta islamskog prava, fikha, da li je dozvoljeno? Dozvoljeno. Znači prvi dan je zabranjeno postiti po konsenzusu, po konsenzusu islamskog čenjaka, drugi dan se već može početi postiti na fila i moj savjet je generalno svima onima nakon Ramazana da da li će postiti drugi dan ili treći, to je manje ili više, ali što prije da počnu, prije ako Bog da završiti i prije će, hajde da kažemo, obezbijeti sebi obećanu nagradu. Pa je prva stvar da se znači samo ne posti prvi dan Ramazanskog bajrama kada je strogo zabranjen postiti, već drugog dana se može postiti. Druga stvar, e, kako se mogu postiti spomenuti dani, mogu se postiti pojedinačno, mogu se postiti i spojeno. Što znači? Može čovjek odmah drugog dana početi postiti i u cugu posti šest dana, može postiti jedan dan, pa dva, tri, pauzirati, pa opet jedan dan, pa pauzirati, pa jedan dan, pa pauzirati i tako dalje, dok ne isposti šest dana u mjesecu ševalu, opet neko lično iskustvo, najbolje je ispostiti šest dana u komadu. E, e, čovjek je friško izišao iz Ramazana, ima dobru naviku da posti, šest dana da isposti i da time zaokruži ovaj veličanstveni ibadet. Pitanje koje svake godine se postavlja vezano za post mjeseca Ševala, a to je sestre koje su imali mjesečnicu u Ramazanu, da li moraju prvo napostiti, a nakon toga posti mjesec Ševala ili mogu postiti mjesec Ševala, pa postoji jako razilaženje kod islamskoj čenjaka. Inšala bizna tačno je da žena ako bi mogla napostiti, ako je mogla napostiti i nakon toga stići posti još šest dana, to bi, to bi bilo najbolje, ali time smo je poprilično obavezali, znači šest ili sedam dana koje je propustila zbog hajza i šest dana u ševalu, otprilike u ševalu bi postila 13 ili 14 dana, što je poprilično opterećenje. Ako bi mogla, najbolje bi postupila. Ako ne bi mogla toliko da posti, onda ćemo joj kazati da može postiti šest dana ševala, a Allah Đelšanu je, je olakšao da tokom cijele godine do sljedećeg mjeseca Ramazana ima 11 mjeseci da naposti dane, da naposti dane iz Ramazana koje nije postila zbog mjesečnici. Pa znači, e, dosta puta se o tome polemiše, pitanja se postavljaju. Inšala biznila, Allah Žešanu je ženi dozvolio koja nije postila u mjesecu Ramazanu iz razloga mjesečnice, da to naposti u toku godine do sljedećeg Ramazana a post mjeseca Ševala je ograničen. Ako mjesec Ševala prođe, ta nagrada nas je promašila, pa je inšala bi iznila ispravno i tačno da se može postiti šest dana Ševala prije nego se naposti. Svakako ona sestra koja bi mogla fizički, tjelesno, zdravstveno da izdrži pa da naposti, šest ili sedam dana koji nije postila zbog mjesečnice i nakon toga da posti šest dana ševala, sve to u jednom mjesecu, definitivno to bi bilo najbolje. <clears throat> E, to je novi propis kojeg smo naučili večeras, a znači radi se o mjesecu, radi se o odnosno postu šest dana ševala pa čovjek treba da zna, znači u Ša'banu koji je prije Ramazana je pohvalno mnogo postiti, dolazi Ramazan kada je za posti, nakon Ramazana dolazi mjesec koji se zove Šawal i u tom mjesecu je pohvalno postiti šest dana, a može se postiti i više od toga. <clears throat> E, mi ćemo, ako Bog da, ja sam planirao prijeći ćemo, inša ostalo nam je desetak hadisa, ali ćemo inšala pokušati da to rezimiramo, da ne dužimo u nekih narednim minutama, da završimo ovo predavanje, a i da prokomentarišemo hadise koji su ostali. Kaže Imam Nevevi 229, to poglavlje pohvalno je posjeti ponedjeljak i četvrtak. Opet Imam Nevi Rahmetullah Alihi kategorički tvrdi i to je definitivno tako pohvalno islamu da čovjek, vjernik, kada ima mogućnost posti ponedjeljak i četvrtak žena muslimanka kada je e, fizički spremna i kada nije u hajzu ili nifasu da posti ponedjeljak i četvrtak. <clears throat> Ono što želim ovdje samo kratko da, da spomenem, imamo ovdje e, nekoliko hadisa, ali je dovoljno inšala da zapamtimo da je propis sljedeći, da je pohvalno u islamu svaki subot, e, svaki sedmici, u sedmici imamo jedan ponedjeljak, jedan četvrtak, da čovjek posti ponedjeljak i četvrtak. Allahu poslanik alejhi salatu selam u ovom prvom hadisu koji je citiran e, spomenuto je sljedeće. Ebu Katade prenosi da Allahu poslanik alejhi upitan u postu ponedjeljka pa je kazao: "To je dan u kojem sam rođen i dan u kojem sam postao poslanik." i dan kada mi je spuštena objava. Hadis bilježi ima muslim. U drugom hadisu je kazao ponedjeljkom i četvrtkom se djela predočavaju Allahu, pa volim da se moja djela predoči dok postim. Hadis bilježi imam tirmizija. <clears throat> A iša radijallahu trana kaže Allahu poslanik nastojao je da posti ponedjeljak i četvrtak, znači trudio je se da posti ove dane, pa je znači e, više argumenta koji potvrđuju da je lijepo i pohvalno postiti ponedjeljak i četvrtak svake sedmice. Onaj ko može da posti definitivno to je lijepo, jer vidjeli smo Allah poslanik kaže to su dani kada se Allahu predočavaju naša djela, pa je poslanik postio u želji da dan kada se njegova djela predočavaju Allahu bude dan kada on posti. Ovdje imamo jednu malu nejasnoću, a to je e, da određen broj ljudi e, ovaj prvi hadis od Ebu Katade koji bilježimo muslim uzmeju kao dokaz da je propisano obilježavanje mevluda dana kada je rođen Boži poslanik, pošto Allah poslanik u ovom hadisu kazao kada je upitan o postu dana ponedjeljka, da je Allah poslanik ali se to je dan kada sam se rodio. E, mi definitivno smo ubjeđenja da e, proslavljanje, e, proslavljanje mevluda, obilježavanje dana kada se rodio Boži poslanik ali se ratu selam nije utemeljeno da je to novotarija. E, to nije niko radio u prva tri stoljeća, najbolja stoljeća Islama. To nije radio poslanik, niti je radio Bubekr, niti je radio Omer, niti je radio Osman, niti je radio Ali, radi Allah, niti je ko radio prvi 300 godina Islama. Tako da nema nikakve sumnje da je to djelo koji e, koje nije propisano u Islamu. E, kako odgovoriti na ovu nejasnoću? Odgovor je više nego jasan. Ako neko želi E, da obilježi e, ponedjeljak, treba da ga obilježi onako kako ga obilježio Allahu poslanik alihi salatu wasalam, a to je Allahu poslanik je postio. Ništa mimo toga nama više nije propisano u ponedjeljak, znači Boži poslanik kaže ja sam ponedjeljkom rođen. I mi znamo da je rođen Boži poslanik e, ponedjeljkom, to je 100%, ali ne postoji vjerodostojni e, dokaz da je poslanik ali se letu rođen 12. Rabiul Euvala, pogotovo što svake godine se 12. Rabiul e, javlja u drugim danima. Tako da nema nikakvog utemeljenja praviti i obilježavati rođendan Božijeg poslanika ali se selam, a ako bi rekli da neko nešto obilježava, onda neka to uradi onako kako je uradio poslanik, neka posti ponedjeljak i četvrtak i to je ono što može čovjek da uradi. <clears throat> Nakon toga 230. poglavlje pohvalno je u svakom mjesecu postiti po tri dana. Pa nakon toga imame Nevi, nakon što je konstatirao da je pohvalno i lijepo u svakom mjesecu postiti po tri dana, kaži najbolje ova tri dana posti u takozvanim bijelim danima, a to su 13., 14. i 15. dan u svakom hiđerskom mjesecu. E, imam Nevi Rahmetullah Jalihi iznio je ovdje konstataciju da je imamo dva propisa. Imamo propis da je pohvalno i lijepo u svakom mjesecu posti tri dana. U svakom mjesecu se posti tri dana i opet smo rekli zašto tri dana puta deset dobrih dijela kao da je čovjek postio cijeli mjesec. Pa je pohvalno i lijepo da zapamtimo sljedeći propis. Nakon što smo naučili propis da je lijepo islam posti ponedjeljak i četvrtak, pohvalno i lijepo postiti tri dana u svakom mjesecu. Nakon toga, nakon što smo konstatirali da se u toku mjeseca posti tri dana, a kada je najljepše postiti e, ta tri dana, kada je najljepši, možemo i postiti kada hoćemo, prva tri dana, druga tri dana, u sredini, na kraju, bitno je da ko hoće da upraktikuje taj sunet, da posti tri dana u svakom mjesecu. Ali, vam, ne vi, najljepše je da ta tri dana, ako ćemo taj sunet prakticirati, da bude 13., 14., 15. dan, 15. dan hijđetskog mjeseca. Nakon toga imam Nevi Rahmetullah Jalih kao veliki muhaddis, E, spomenuo i nekoliko argumenata. E, prvo argumenti koji govori da je sunnet postiti tri dana u svakom mjesecu. Hadis od Ebu Huriri 1258. od Ebu Huriri, moj prisni prijatelj Muhammed alihi selam, savjetovao mi je da postim tri dana u svakom mjesecu. Da klanjam dva rekiata duha namaza i da klanjam vitr namaz prije nego što zaspim hadis bilježbu Buharije muslim. Pa Ebu Hurire kaže, poslanik mi je savjetovao da svaki mjesec postim tri dana, da klanjam dva rekiata duha namaza i da klanjam vitre prije nego što odem spavati. Pa je znači propis da se posti svaki mjesec tri dana, taj propis je autentičan, ispravan za one koji žele dobrovoljni post. U pogledu toga da li ta tri dana treba da budu bijeli dani, postoji razilaženje shodno da li su hadisi o tome vjerodostojni ili ne. Imam Nevi Rahmetullah Jalehi citirao i nekoliko argumenata eh, iz kojih se vidi da je on eh, da je znači propisano i lijepo da se poste da se poste bijeli dani. Tako da imam Nevi Rahmetullah i je stava imam Nevi da se e, bijeli dani, da argumenti koji ukazuju da sa tri dana koja se posti, najljepše je opet da budu bijeli dani. Znači veoma je bitno da naučimo večeras da postoje e, dva propisa. Imamo propis da je lijepo postiti svaki mjesec tri dana. Bilo kada, na početku mjeseca, u sredini mjeseca, na kraju. Nakon toga dolazi poseban propis da ta tri dana je lijepo da budu bijeli dani 13., 14. i 15. dan u hijđetskom mjesecu. U pogledu toga postoji određeno razilaženje kod učenjaka, da li argumenti koji e, posebno naglašavaju da se postije ta tri dana su vjerodostojni ili ne. Imam Nevi Rahmetullah Ali je citirao nekoliko argumenta, argumenata e, kojima je želio da potvrdi tu činjenicu, tako da inšala biznila oni koji posti e, s namjerom da poste tri dana, e, bijele dane, duboko se nadamo da će imati nagradu zbog velikog broja disa u kojima je spomenuto da je Allah poslanik ali se ratu da ta tri dana budu baš u bijelim danima, a rekli smo bijeli dani su 13., 14. i 15. dan u mjesecu. I zadnji, e, zadnja stvar vezana za večerašnje predavanje, zadnji kao podpoglavlje, zadnja vrijednost. Do sad smo sve govorili o zasebnim vrstama posta u islamu nakon mjeseca Ramazana i za kraj kaže imam nevevi 231. poglavlje. Vrijednost davanja i pripremanja iftara postaču. Odlike postača kod kojeg se jede i dova koja će, e, koju će za domaćinu puti onaj koji jedi. Znači tri stvari imam Nevi će nam spomenuti u narednom poglavlju. Prva stvar, vrijednost e, pripremanja iftara za postača. U islamu je pohvalno i lijepo da čovjek pripremi nekome iftar insan posti, mi ga ugostimo i priredimo iftar, vidjet ćemo da je došlo opet u hadisu u pogledu kojeg postoji razilaženje, da li je vjerodostan ili ne, definitivno mi kada priredimo iftar, iftar postaču, mi smo radili sevap. E sada je pitanje samo da li je taj sevap preciziran. Imam Nevevi Rahmetullah Alihi u, u hadisu 1265. E, citirao nam je hadis od Zaid ibn Halda el-đuhenija da je Allah poslanik sam rekao ko nahrani postača imat će nagradu kao i on s tim da od postačevi nagradi ništa neće biti oduzeto. Pa prvi propis u ovom poglavlju zadnjem jeste da insan koji nahrani postača definitivno će imati nagradu. Ovaj hadis, ako ga prihvatimo da je vjerodostojan, nagrada onome ko priredi iftar postaču jeste kao nagrada samog postača, a da to njemu ništa neće umanjiti. Zato ćete vidjeti da kroz historiju umet je se uvijek natjecao da ljudima priređuju iftare i danas ćete vidjeti u islamskom svijetu gdje ljudi organiziraju iftare na otvorenom za hiljade, hiljade ljudi. U Mekki Medinije skoro pa nemoguće e, iftariti, što bi rekao, svoju hranu. Koliko se ljudi natječu, koliko se ljudi natječu da e, prirede iftar nekom od postača do te mjeri da se ljudi, mi koji smo dole studirali znamo da se ljudi znaju i posvađati ko će za čiju sofru sjesti kako bi baš insan iftario kod određenog insana. Tako da e, prvi propis jeste da je u islamu pohvalno i lijepo nekom je prijeti iftar, to je definitivno dobro djelo, a po ovom hadisu e, onaj ko pririjedi iftar postaču, on ima nagradu kao i postač, a to neće ništa postaču umanjiti od njegove nagradi. <clears throat> Nakon toga imamo Nevi Rahmetullah Alihi, citirao nam je hadis u pogledu kojeg postoji razilaženje, Allah najbolje zna hadis da li je vjerodostojan ili nije, ali je spomenuto da insan koji posti, a u njegovom prisustvu neko jede, da takav insan, za njega je poslanik rekao, u istinu meleki donose salavat na postača kod kojeg se objeduje sve dok oni koji, jedu ne završi silom ili oni se ne zasiti. U svakom slučaju postoji znači, hadis u pogledu kojeg postoji jako razilaženje da li je vjerodostan ili ne, e, da je Allah poslanik rekao kada insan posti i u njegovom prisustvu se jede i on jednostavno sada trpi tu želju za hranom, Allah mu je to nadomjestio da meleki na njega salavate donosi. U svakom slučaju, e, ako je hadis vjerodostojan, onda i ova nagrada, inšala, ispravna. I na kraju, Allah poslanik alaih salatu wasalam kada bi iftario kod određenog insana učio bi dovu za takvog insana pa Allah poslanik kaže govorio bi eftara indekum saimune wa akala ta'amakum al wa sallat alaykum al-malaika tri stvari Allah poslanik bi dovio kada bi kod nekog iftario Allah poslanik bi dovio eftara indekum saimun kod vas su iftarili postači ili molim Allaha i da i dalje u vas u budućnosti postači iftari wa akala ta'amakum al-abrar molim Allah da vašu hranu jedu dobri i čestiti ljudi wa sallat alejkum al-malaike i molim Allaha subhanahu wa ta'ala da meleki na vas donosi salavate i da vas blagosiljaju. U svakom slučaju, ovo je posljednji hadis iz poglavlja koji govori o postu. Mi ćemo se ako Bog da ovdje završi, e, zaustaviti. Naredni sedmice najvjerojatnije da ćemo imati jedno općento poglavlje, odnosno jedno e, predavanje koje će govoriti o vrijednosti Ramazana, o tome da bi trebali svi da zajedno e, iskoristimo veliku priliku mjeseca Ramazana i rekli smo nakon toga ako Bog da pravimo pauzu u mjesecu Ramazanu, a Imat ćemo ako Bog da pred iftarske emisije gdje vas već večeras pozivamo da budete redovni gledatelji i pratitelji naših pred iftarske emisija gdje putem ostavljanja svog komentara imate priliku ako Bog da da budete od onih koji će biti izučeni da idu na umru. Subhanak Allahumma bihamdike, šedun la ilaha ilan stakfiruke, wa atubu ilaik.